yigirma beshinchi pora fussilat surasining qirq yettinchi oyatidan boshlanadi qiyomatning ma'lumoti uning o'zigagina qaytarilur barcha mevalarning o'z shonalaridan chiqishi ham bir ayolning homila olib ko'z yorishi ham albatta uning ilmi bilan bo'lur u zot mushriklarga mening sheriklarim qani deb nido qiladigan kunda ular qiyomatda biz senga bildirurmizki oramizda sheriklaring borligiga birorta ham guvoh yo'qdir deydilar o'zlari ilgari dunyo hayotida sig'inib o'tgan narsalari ulardan g'oyib bo'lur ular o'zlari uchun qochadigan biror joy yo'q ekaniga o'sha kuni ishonadilar inson o'zi uchun yaxshilik tilashdan malollanmas agar unga yomonlik yetib qolsa u birdaniga umidsiz va motamzadadir qasamki agar unga biror kulfat yetganidan so'ng biz o'z tomonimizdan biror marhamatni tottirsak albatta u bu yolg'iz o'zimdan men qiyomat qoyim bo'lishiga ishonmayman qasamki agar qiyomat bo'lib men parvardigorimga qaytarilsam hech shak shubhasiz uning dargohida ham men uchun go'zal oqibat jannat bo'lur der bas albatta biz kofir bo'lgan kimsalarga o'zlari qilgan amallarining xabarini berurmiz va albatta ularga ashaddiy azobdan tottirurmiz qachonki biz insonga in'om etsak u bizdan yuz o'girar va o'z tomoniga ketar qachonki unga yomonlik yetib qolganda esa u uzundan uzoq duo iltijo qiluvchidir ey muhammad mushriklarga ayting xabar beringchi agar qur'on haqiqatan ham Alloh huzuridan kelgan bo'lsa-yu so'ngra sizlar u qur'onga kofir bo'lsangiz u holda kim sizlardek chuqur ixtilofda bo'lgan kimsalardan adashganroq bo'lur toki ularga uning Qur'onning haq ekani aniq ma'lum bo'lgunicha albatta biz ularga atrofdagi va o'z vujudlaridagi alomatlarimizni ko'rsatajakmiz axir ularga Rabbingizning barcha narsaga guvoh ekani kifoya emasmi ogoh bo'lingizki albatta ular parvardigorlari bilan muloqotda bo'lishdan shubhadadirlar ogoh kim albatta u barcha narsani ihota etuvchidir shuro surasi makkada nozil qilingan 53 oyatdan iborat shuro maslahat kengash demakdir surada musulmonlar diniy va dunyoviy ishlarini o'zaro maslahat va kengash asosida amalga oshirishlari maqtovga sazovor ekani aytiladi shuningdek unda qiyomat jannat do'zax tavhid iymon kufr shirk zulm kabi tushunchalarning islom ta'limoti bo'yicha keng tafsiloti va bir necha mashhur payg'ambarlarning nomlari hamda oxiratda bo'ladigan voqealar zikr etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Ha Mim Ein Sin Qaf Ey Muhammad Qudratli va hikmatli Alloh sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shu tarzda vahiy qilur osmonlar va yerdagi bor narsalar unikidir u ali oliy va azim buyukdir mushriklar shirkidan ustilaridagi osmonlar yorilib ketishga yaqin qolur farishtalar esa parvardigorlari hamdi bilan tasbeh ayturlar va yerdagi mo'min musulmonlar uchun Allohdan mag'firat so'rarlar ogoh bo'lingizki albatta Allohning o'zigina g'afur, mag'firatli va rahim, rahimlidir. Allohni qo'yib boshqa do'stlarni ushlagan, ularga sig'ingan kimsalar ustidan Alloh kuzatib turuvchidir. Ey Muhammad, siz ularga vakil, qo'riqchi emasdirsiz. barcha shaharlar onasi makka ahlini va uning atrofidagi kishilarni ogohlantirishingiz uchun va shubhasi yo'q to'planish kuni qiyomat kunidan ogohlantirishingiz uchun biz sizga mana shunday arab tilidagi qur'onni vahiy qildik u kunda bir guruh jannatda bo'lsa bir guruh do'zaxdadir agar Alloh xohlaganida albatta ularni insonlarni bir millat bir dinda islomda qilgan bo'lar edi lekin u o'zi xohlagan kishilarni rahmatiga jannatiga daxil qilur zolimlar kofirlar uchun esa biror do'st va yordamchi yo'qdir yoki ular Allohni qo'yib boshqalarni do'st tutib oldilarmi o'shalarga sig'inmoqdalarmi yo'q Allohning o'zigina vali chin do'stdir u o'liklarni tiriltirur va u barcha narsaga qodirdir ey muhammad ayting sizlar ixtilof qilgan har bir narsaning hukmi Allohga havoladir mana shu Alloh Rabbimdir unga tavakkul qildim va unga iltijo qilurman u osmonlar va yerning ilk yaratuvchisidir u sizlar uchun o'zlaringizdan bo'lmish juftlarni yaratdi va chorva hayvonlaridan ham juft juft yaratdi u sizlarni o'shanda juftlikda ko'paytirur uning mislidek biror narsa yo'qdir u eshituvchi va ko'ruvchidir osmonlar va yer xazinalarining kalitlari unikidir u o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va tang qilur darhaqiqat u barcha narsani biluvchidir ey iymon keltirganlar Alloh sizlar uchun din bo'yicha Nuhga buyurgan narsani va biz sizga Muhammadga vahiy qilgan narsani shuningdek biz ibrohim Musa va isoga buyurgan narsani shariat qildi dinni barpo qilingiz va unda firqa firqaga bo'linmangiz ey muhammad mushriklarga siz da'vat qilayotgan narsa tavhid og'irlik qildi Alloh unga dinga o'zi xohlagan kishilarni tanlar va unga ibodat qiladigan kishilarni hidoyat sari yo'llar ular o'tgan qavmlar o'zlariga bo'linmaslik haqida bilim hujjat kelganidan so'ng o'zaro hasad adovat qilishib firqa firqa bo'lib ketganlar agar Rabbingiz tomonidan belgilangan muddatgacha qiyomatgacha kechiktirish haqidagi so'z kechmaganida albatta ularning o'rtasi ajrim qilingan bo'lar edi albatta ulardan keyin kitobga Tavrot va Injilga voris qilingan kimsalar Yahudi va Nasroniylar ham undan o'z kitoblaridan shak shubhadadirlar bas ey muhammad mana shuning uchun da'vat qiling va o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling hamda ularning mushriklarning havoyi nafslariga ergashmang va ayting men Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltirdim va sizlarning o'rtangizda adolatli bo'lishga buyurildim Alloh Rabbimiz va Rabbingizdir bizlarning amallarimiz o'zimizga sizlarning amallaringiz o'zlaringizgadir bizlar bilan sizlarning o'rtangizda biror husumat yo'qdir Alloh qiyomatda barchamizni jamlar va qaytishlik ham o'sha kuni faqat uning huzurigadir Alloh dini haqida uni odamlar tomonidan qabul qilinganidan so'ng tortishadigan kishilarning hujjatlari Parvardigor nazdida botil behudadir. Ularga bu dunyoda g'azab, oxiratda esa qattiq azob bordir. Alloh chindan ham kitobni va tarozi adolatni nozil qilgan zotdir. Qayerdan ham bilar edingiz, ehtimol qiyomat yaqindir. Unga qiyomatga iymon keltirmaydigan kimsalar uni qistagaylar. Iymon keltirgan zotlar esa undan qo'rquvchidirlar. ular uning haq ekanini bilurlar ogoh bo'lingizki qiyomat xususida tortishadigan kimsalar hidoyatdan uzoq zalolatdadirlar Alloh bandalariga mehribondir u o'zi xohlagan kishilarga farovon rizq berur u qaviy quvvatli va aziz qudratlidir kimki oxirat ekinini savobini istar ekan biz unga ekini hosilini ziyoda qilurmiz kimki dunyo ekinini istar ekan biz unga o'shandan berurmiz va uning uchun oxiratda nasiba savob bo'lmas balki ular mushriklar uchun dindan Alloh ruxsat etmagan narsalarni ularga shariat qilib bergan sheriklari butlari bordir agar qiyomatda jazolayman degan lafz bo'lmaganida albatta ularning o'rtalarida shu dunyodayoq hukm qilingan bo'lar edi zolimlar uchun albatta alamli azob bordir qiyomat kunida o'sha zolimlarni o'z qilmishlaridan qo'rqib turgan hollarida ko'rasiz u jazo baribir ularga tushuvchidir iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa jannatlarning bog'larida bo'lishib ular uchun parvardigorlari huzurida xohlagan narsalari bordir mana shu katta fazlning o'zidir Allohning iymon keltirgan va solih amallarni qilgan bandalarga beradigan xush xabari ana shudir ey muhammad ayting men sizlardan bu da'vatim uchun haq so'ramayman faqat qarindoshlikdagi do'stlik yaqinliknigina so'rayman kimki biror chiroyli amal qilsa biz uning uchun o'sha amalida yana husnni ziyoda qilurmiz ziyoda savob ado eturmiz albatta Alloh mag'firat qiluvchi va yaxshilikni biluvchidir yoki ular Alloh sha'niga yolg'on to'qidi deydilarmi undoq emas chunki agar siz yolg'on to'qiydigan bo'lsangiz Alloh xohlasa dilingizni muhrlab qo'ygan Alloh o'z so'zlari bilan botil nohaq gaplarni yo'q qilur va haqni haq qilur ro'yobga chiqarur albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir u bandalaridan tavbani qabul qiladigan yomonliklarni avf etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir u iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni duolarini ijobat qilur va ularga o'z fazlidan ziyodalik ato qilur kofirlar uchun esa qattiq azob bordir agar Alloh bandalarining rizqlarini keng mo'l qilib yuborsa albatta ular yer yuzida tajovuzkorlikka o'tib ketgan bo'lar edilar lekin u o'zi xohlaganicha o'lchov bilan rizq tushirur albatta u bandalaridan xabardor va hamma narsani ko'rib turuvchidir u odamlar umidsizlikka tushganlaridan keyin yomg'ir yog'diradigan va o'z rahmatini barakotini keng yoyadigan zotdir u mo'minlarga vali do'st va hamid hamd egasidir osmonlar va yerning yaratilishi hamda ulardagi Alloh tarqatib yuborgan jonzotlar uning alomatlaridandir u o'zi xohlagan vaqtida ularni yig'ib olishga qodirdir ey insonlar sizlarga ne musibat yetsa bas o'z qo'llaringiz qilgan narsa gunoh sabablidir yana u ko'p gunohlarni af etib turur aks holda musibat bundan ham ko'p bo'lur edi sizlar yerda hech kimni ojiz qoldiruvchi emassizlar sizlar uchun Allohdan o'zga biror haqiqiy do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Dengizdagi suzib yuruvchi tog'lardek kemalar ham uning alomatlaridandir. Agar Alloh xohlasa, shamolga taskin berur bas ular u dengizning ustida to'xtab qolurlar albatta bunda har bir baloga sabr qiluvchi Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi uchun ibratlar bordir yoki kemadagi odamlarni qilgan gunohlari sababli u kemalarni halok g'arq qilur va ko'plarni halokatdan qutqarib af etur toki oyatlarimiz xususida tortishadigan kimsalar o'zlari uchun Allohning azobidan qochib qutiladigan joy yo'q ekanini bilib olsinlar. Bas ey insonlar, sizlarga ato etilgan narsalar dunyo hayoti matosidir va iymon keltirgan hamda yolg'iz parvardigorlariga tavakkul qiladigan zotlar uchun Alloh huzuridagi narsalar dunyo matolaridan yaxshiroq va boqiyroqdir. Ular katta gunohlardan va buzuqliklardan chetlanadigan, g'azablangan vaqtlarida esa kechirib yuboradigan zotlardir. ular parvardigorlariga ijobat etgan va namozni barkamol ado etgan zotlardir ularning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'lur va biz ularni rizqlantirgan narsalardan muhtojlarga ehson qilurlar ular o'zlariga tajovuz qilinganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshash yomonlikdir bas kimki af etib o'rtani tuzatsa bas uning mukofoti Allohning zimmasidadir albatta u zolim tajovuzkorlarni sevmas albatta kimki mazlum bo'lganidan so'ng zulm qilgan kimsadan g'olib bo'lsa intiqom olsa bas ularni ayblashga yo'l yo'qdir faqat odamlarga zulm qiladigan va yerda nohaqlik bilan hadlaridan oshadigan kimsalarni ayblab jazolashgagina yo'l bordir ana o'shalar uchun alamli azob bordir albatta kimki aziyatlarga sabr qilsa va Alloh uchun kechirib yuborsa albatta bu puxta ishlardan kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas unga o'shandan keyin biror yo'l ko'rsatuvchi do'st yo'qdir unday zolimlarning qiyomat kuni azobni ko'rgan vaqtlarida yana dunyoga qaytishga biror yo'l bormikan deyayotganlarini ko'rarsiz ularning xorlik tufayli kamtar va do'zaxga ko'z qiri bilan boqqan hollarida unga ko'ndalang qilinayotganini ko'rasiz iymon keltirgan zotlar albatta chin ziyon ko'ruvchilar qiyomat kunida o'zlariga ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalar ekan deydilar ogoh bo'lingizki o'ziga shirk bilan zulm qiluvchilar mangu azobdadirlar ularga Allohdan o'zga yordam beradigan hech qanday do'stlar bo'lmas kimni Alloh yo'ldan ozdirsa hidoyatga burib qo'ymasa bas uning uchun biror to'g'ri yo'l ey insonlar Alloh tomonidan hech qaytarib bo'lmaydigan bir kun qiyomat kelib qolishidan ilgari Rabbingizga ijobat itoat etingiz u kunda sizlar uchun panoh ham bo'lmas va sizlar uchun qilmishlaringizni inkor qilish imkoni ham bo'lmas ey muhammad agar mushriklar endi ham iymon keltirishdan yuz o'girsalar bas biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q sizning zimmangizda faqat vahiyni yetkazish bor xolos Dar haqiqat, biz insonga o'z tomonimizdan rahmatni ne'matni tottirgan vaqtimizda u bilan shodlanur ammo agar ularga o'z qo'llari qilgan narsalari gunohlari sababli biror yomonlik yetsa bas albatta inson zoti noshukurdir osmonlar va yerning hukmronligi Allohga hazdır. U xohlagan narsani yaratur, xohlagan kishisiga qizlarni hadya etur va xohlagan kishisiga o'g'illarni hadya etur. Yoki ularga o'g'illar va qizlarni qo'shib berur va xohlagan kishisini farzand ko'rmaydigan qilib qo'yay. Albatta u buning hikmatini biluvchi va o'zi xohlagan narsani yaratishga qodirdir inson bilan Alloh bevosita so'zlashishi mumkin emas faqat vahiy orqali yo parda ortidan yoki elchi farishta yuborib izni bilan xohlagan narsani vahiy qilishi mumkin albatta u sha'ni oliy va hikmat sohibidir ey muhammad shunday qilib amrimiz bilan sizga ruhni qur'onni vahiy qildik siz bundan oldin na kitobni qur'onni va na iymonni mohiyatini biluvchi edingiz lekin biz uni qur'onni shunday nur qildikki u bilan bandalarimizdan biz xohlagan kishilarni hidoyat qilurmiz albatta siz vahiy yordamida to'g'ri yo'lga boshlaysiz u yo'l osmonlardagi va yerdagi bor narsa o'ziniki bo'lmoq Allohning yo'lidir. Ogoh bo'lingizki, barcha ishlar Allohga tayindir. Zuhruf surasi Makka da nozil qilingan 89 oyatdan iborat. Zuhruv zeb zinat demakdir. Surada bu haqda oyat nozil bo'lgani uchun unga shu nom berilgan. Unda Allohning beadad ne'matlari, mushriklarning Alloh sha'niga to'qigan bo'xtonlari, Ibrohim va Musa payg'ambarlarning qissalaridan lavhalar, va boshqa ma'lumotlar mavjud mehribon va rahimli Alloh nomi ila Ha Mim aniq kitobga qur'onga qasamyod etamanki albatta biz uni sizlar anglashingiz uchun arab tilidagi qur'on qildik darhaqiqat u qur'on dargohimizdagi asl kitobda lavhul mahfuzda oliy maqom va pur hikmat bitikdir ba'z haddan oshuvchi qavm bo'lsangiz sizlardan bu eslatmani burib o'z holingizga tashlab qo'yaylikmi avvalgilarga ham qanchadan qancha payg'ambar yuborganmiz ular ham o'zlariga kelgan payg'ambarni faqat masxara qilar edilar bas ulardan makka kofirlaridan kuchliroqlarni ham halok qilganmiz qur'onda avvalgilarning misollari qissalari o'tdi ey muhammad qasamki agar ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz albatta ularni qudratli va bilimli Alloh yaratgan derlar o'sha zot sizlar uchun yerni beshik qarorgoh qilib qo'ydi va safarlarda yo'l topishingiz uchun unda yerda yo'llarni paydo qildi o'sha zot osmondan aniq o'lchov bilan suv yomg'ir yog'dirdi bas biz u suv bilan o'lik yerni tiriltirdik giyohlarni undirdik sizlar ham qiyomatda qabrlaringizdan mana shunday chiqarilursiz o'sha zot barcha juft narsalarni yaratdi va sizlar uchun kemalar va chorva hayvonlaridan ulovlarni paydo qildi toki sizlar ularning ustiga mingaysiz so'ngra unga o'rnashib olgach rabbingiz ne'matini eslab aytursiz bizlarga bu ulovni bo'ysundirib qo'ygan zotga tasbih aytamiz bizlar o'zimiz bunga qodir emas edik albatta bizlar barchamiz rabbimiz huzuriga qaytuvchidirmiz ular mushriklar o'zining bandalaridan farishtalarni unga a'zo qildilar zotan inson aniq noshkurdir. yoki Alloh o'zi yaratadigan narsalardan qizlarni olib sizlarga o'g'illarni tashlab berdimi qachonki ularning birortasiga rahmonga misol qilgan narsa qiz tug'ilgani haqida xushxabar berilsa g'azabga to'lib yuzi qorayib ketar zeb ziynat ichida o'stiriladigan muhokamada o'z maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan kimsa zaifani Alloh tanlaydimi rahmonning bandalari bo'lmish farishtalarni qizlar dedilar yo ularni farishtalarni yaratishga guvoh bo'lganmi ular ularning bu guvohliklari albatta yozilur va ular qiyomat kunida so'roq qilinurlar ular agar rahmon xohlaganida bizlar ularga butlarga ibodat qilmagan bo'lar edik deydi ular uchun bunga hech qanday bilim asos yo'qdir ular faqat yolg'on so'zlamoqdalar yoki biz ularga undan qur'ondan oldin biror kitob ato etganmizu ular o'shani ya'ni ta'limotni tutuvchimilar balki ular shunday derlar bizlar ota bobolarimizni bir din uzra topganimiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topuvchilardirmiz ey muhammad shuningdek sizdan ilgari qaysi bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar yubormaylik u joyning maishat parastlari albatta bizlar ota bobolarimizni ma'lum bir din uzra topdik va albatta bizlar ularning izlaridan ergashuvchidirmiz deganlar payg'ambar ularga agar men sizlarga siz ota bobolaringizni topgan o'sha narsa dindan to'g'riroq dinni keltirgan bo'lsamchi deganida ular albatta bizlar sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirdirmiz dedilar bas ulardan intiqom oldik bas u payg'ambarlarni yolg'onchi qiluvchilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring eslang ibrohim otasiga va qavmiga degan edi men sizlar ibodat qilayotgan ma'budalardan bezordirman illo meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman bas u meni haq dinga hidoyat qilajak u ibrohim zora qaytsalar deb o'sha nasihatni o'z ortida qoluvchi so'z qildi men esa u qoldirgan so'zga itoat etmagan ana uni makka aholisini ham ularning ota bobolarini ham to ularga haqiqat qur'on va aniq payg'ambar muhammad kelgunicha faravon hayotdan foydalantirdim ammo ularga haqiqat qur'on kelgach bu sehrdir bizlar unga kofirdirmiz dedilar yana ular bu qur'on ikki shaharning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar ey muhammad rabbingizning rahmatini payg'ambarlikni ular taqsimlaydilarmi ularning dunyo hayotidagi tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz taqsimlaganmiz va bir birlarini bo'yun sundirish ishlatishlari uchun ba'zilarini ba'zilaridan darajalarini ko'tarib qo'yganmiz Rabbingizning rahmati esa ular to'playdigan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir agar odamlarning bir millat bo'lib olishlari kofir bo'lib ketishlari bo'lmaganida edi albatta rahmonga kofir bo'ladigan kimsalarga uylarining shiftlarini ham unga chiqadigan narvonlarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik yana ularning uylarining eshiklarini ham o'zlari ustida yastanib o'tiradigan so'rilarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik yana tilla va javohirdan iborat zeb ziynatni ham ularga bergan bo'lar edik zero bularning barchasi faqat dunyo hayoti matohlaridir oxirat esa Rabbingiz nazdida taqvodorlar uchundir kimki rahmon zikridan Qur'on nasihatlaridan ko'r bo'lib olsa yuz o'girsa biz unga shaytonni ulfat qilib qo'yganmiz bas u unga hamrohdir albatta ular shaytonlar ularni ko'rlarni yo'ldan to'ssalar ham to'silganlar o'zlarini hidoyat topuvchilar deb hisoblaydilar to qachonki bizning huzurimizga kelgach o'sha shaytonga qarab qani endi men bilan sening oramiz sharq bilan g'arbning orasidek uzoq bo'lsa bas sen naqadar yomon hamroh ekansan der zulm qilganingiz sababli bugun ya'ni qiyomat kuni azobda sherik bo'lishingiz sizlarga sira foyda bermas bas ey muhammad siz karlarga eshittira olurmisiz yoki ko'rlar va aniq zalolatdagi kimsalarni hidoyat qila olurmisiz bas agar biz sizni ketkazsak vafot ettirsak ham albatta biz ulardan oxiratda intiqom oluvchidirmiz yoki biz ularga va'da qilgan narsani ularni azoblashimizni hayotlik chog'ingizdayoq sizga ko'rsataylikmi zero biz ularga azob berishga qodirmiz bas siz o'zingizga vahiy qilingan narsani qur'onni mahkam ushlang albatta siz to'g'ri yo'ldadirsiz albatta u qur'on siz uchun ham qavmingiz ummatingiz uchun ham sharafdir va yaqinda qiyomatda hammangiz so'ralursiz ey muhammad sizdan ilgari yuborgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqingchi rahmondan o'zga ibodat qilinadigan ilohlar qilganmikanmiz biz Musoni mo'jizalarimiz bilan fir'avn va uning zodagonlariga yubordik bas u Musa men barcha olamlar parvardigorining payg'ambaridirman dedi bas mo'jizalarimizni ularga keltirganida ular birdaniga ulardan mo'jizalardan kula boshladilar biz ularga isroil avlodiga qaysi bir mo'jizani ko'rsatsak albatta u o'zidan avvalgi sherigidan kattaroq edi shoyat iymonga qaytsalar deb ularni turli azobga tutdik ular mo'jizalarimizni ko'rishgach musoga ey sehrgar senga bergan va'dasiga binoan rabbingga bizlar uchun duo qil agar u azoblarni aritsa albatta bizlar hidoyat topuvchidirmiz dedilar bas qachonki biz ulardan azobni aritsak birdaniga ular o'z ahdlarini yana buza boshlaydilar fir'avn o'z qavmiga shunday nido qildi ey qavmim misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar meniki emasmi axir ko'rayapsizlarmi yoki mana bu hozir maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan tili duduq kimsadan musodan men yaxshiroq emasmanmi bas unga musoga oltin bilaguzuklar tashlanganida yoki u bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelganida edi bas u o'z qavmini musoga qarshi qo'zg'atgan edi ular unga itoat etdi darhaqiqat ular fosiqlar qavmi edilar bas qachonki ular g'azabimizni oshirishgach biz ulardan intiqom oldik barchalarini suvga g'arq qilib yubordik bas ularni keyingilar uchun o'tmish kishilari va masal naql qilib qo'ydik ey muhammad qachonki maryam o'g'li iso misol qilib keltirilsa birdaniga qavmingiz shodlanib qichqira boshlaydilar ular bizlarning ilohlarimiz yaxshiroqmi yoki umi deydilar ular bu misolni sizga faqat tortishish uchungina keltiradilar aslida ular husumatchi janjalkash qavmdirlar u iso faqatgina biz payg'ambarlik in'om etgan bir bandadir biz uni otasiz yaratish bilan isroil avlodi uchun bir misol ibrat qildik agar xohlaganimizda albatta sizlarning o'rningizga yerdagi o'rinbosarlikka farishtalarni paydo qilgan bo'lar edik albatta Iso qiyomat uchun alomatdir bas sizlar u qiyomat haqida sira shubha qilmangiz ey muhammad makka ahliga ayting menga ergashingiz mana shu to'g'ri yo'ldir sizlarni shayton Allohning diniga e'tiqod qilishdan sira to'smasin albatta u sizlarga aniq dushmandir Iso o'z qavmiga hujjatlarni keltirgach dedi mana men sizlarga hikmat injilni keltirdim va sizlarga o'zlaringiz ixtilof qilayotgan ayrim narsalarni bayon qilib berish uchun keldim bas Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz albatta Allohning o'zi Rabbim va Rabbingizdir bas unga ibodat qilingiz mana shu to'g'ri yo'ldir so'ngra nasroniylar ichidan chiqqan firqalar iso xususida o'zaro ixtilof qildilar bas unday zulm qilganlarga alamli kun qiyomat azobi halokat bo'lgan ular faqat o'zlari sezmagan hollarida qiyomat to'satdan kelib qolishini kutmoqdalar xolos u kunda taqvodorlardan o'zga do'stlar bir birlariga dushmandirlar u kunda taqvo ahliga aytilur ey bandalarim bugun sizlarga xavf yo'qdir va sizlar aslo g'am chekmaysiz sizlar dunyoda oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lgansiz o'zingiz ham xotinlaringiz ham mamnunlik hollaringizda jannatga kiringiz ularga oltinlaganlarda taomlar va qadahlarda sharoblar aylantiriladi u joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bor sizlar u joyda jannatda mangu qolursiz qilib o'tgan amallaringiz uchun sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir sizlar uchun u joyda ko'plab mevalar bo'lib sizlar ulardan yegaysiz albatta jinoyatchilar kofirlar jahannam azobida mangu qoluvchidirlar ulardan azob yengillatilmas va ular u yerda butunlay noumiddirlar ularga biz zulm qilmadik lekin o'zlariga o'zlari zulm qiluvchi bo'ldilar ular do'zax farishtasiga ey molik parvardigoring bizga o'z hukmini qilsin jonimizni olsin deb nido qilganlarida u farishta sizlar shu azobda mangu qoluvchidirsiz deydi biz sizlarga haqiqatni qur'onni keltirdik lekin sizlarning ko'plaringiz haqiqatni yomon ko'ruvchidirsiz yoki ular ya'ni makka mushriklari biror ishga qaror qildilarmi bas albatta biz ham qaror qiluvchidirmiz balki ularning gumonlaricha biz ularning sirlarini bilmasmiz va pichirlashuvlarini eshitmasmiz yo'q bizning elchilarimiz farishtalar ularning oldilarida qilgan ishlarini yozib tururlar ey muhammad mushriklarga ayting agar rahmonning farzandi bo'lganida men u bolaga ibodat qiluvchilarning birinchisi bo'lar edim osmonlar va yerning parvardigori va arshning egasi bo'lmish Alloh ular sifatlayotgan narsa ayblardan pokdir bas siz ularni tark eting ular to o'zlariga va'da qilingan kunga qiyomatga ro'baro bo'lgunlaricha gunoh loyiga botib o'ynab yuraversinlar u Alloh osmonda ham iloh yerda ham ilohdir u hikmatli va ilmli zot osmonlar va yer hamda ularning o'rtasidagi narsalarning hukmronligiga ega bo'lgan zot Alloh barakotlidir. Qiyomat ilmi ham yolg'iz uning huzuridadir va ungagina qaytarilursiz. Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari qiyomat kuni shafoat qilishga ega bo'la olmas illo o'zlari bilgan hollarida haqqoniy guvohlik bergan kishilargina shafoat qilishga izn olurlar ey muhammad qasamki agar ulardan o'zlarini kim yaratgani haqida so'rasangiz albatta ular Alloh derlar bas unday bo'lsa tayoqqa burilib ketmoqdalar Alloh o'z rasulining ey Rabbim dar haqiqat ana ular iymon keltirmaydigan qavmdir deganini ham bilur bas ey Muhammad ulardan yuz o'giring va salomatlik bo'lsin deng bas ular yaqinda haqiqatni bilib olajaklar duxon surasi makkada nozil qilingan 59 oyatdan iborat duxon tutun degani suraning 10 oyatida tutun haqida xabar bor surada makka mushriklarining musulmonlarga xususan rasul alayhissalomga bergan aziyatlari muso alayhissalom bilan fir'avn o'rtasidagi mojarolar va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi mehribon va rahmli Allah namı ilə. ha mim aniq kitob qur'on bilan qasamyod eturmanki albatta biz uni muborak kechada nozil qildik darhaqiqat biz ogohlantiruvchidirmiz u muborak kechada barcha hikmatli ishlar ajrim qilinur u ishlar bizning huzurimizdan bo'lgan ishlardir darhaqiqat biz payg'ambar yuboruvchidirmiz bu Rabbingiz tomonidan rahmatdir albatta uning o'zi eshituvchi va biluvchidir agar chindan ishonuvchi bo'lsangiz rabbingiz osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning ham parvardigoridir undan o'zga iloh yo'qdir u o'ldiradi va tiriltiradi sizlarning parvardigoringiz ham avvalgi ota bobolaringizning parvardigori ham uning o'zidir yo'q ular hali ham shak ichra masxara qilib o'ynarlar bas ey muhammad siz osmon aniq tutunni keltiradigan kunni kuting u tutun barcha odamlarni o'rab olur bu alamli azobdir ey rabbimiz bizlardan bu azobni artgin albatta bizlar iymon keltiruvchidirmiz deb iltijo qilurlar ularda qayoqdan ham eslatma bo'lsin holbuki ularga aniq payg'ambar kelgan edi so'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar. Biz bu azobni sizlardan biroz arituvchidirmiz. Sizlar ham o'z kufru siyonlaringizga qaytuvchidirsiz. dahshatli tutish bilan tutadigan kunimizda badr jangida yoki qiyomatda biz intiqom oluvchidirmiz biz ulardan ilgari fir'avn qavmini ham imtihon qilganmiz va ularga bir ulug' payg'ambar Musa kelgan edi u ularga degan edi sizlar menga Allohning bandalarini Isroil avlodini topshiringiz albatta men sizlar uchun ishonchli payg'ambardirman Allohga kibr qilmangiz men sizlarga payg'ambar ekanimga aniq hujjat mo'jiza keltirurman men Rabbim va Rabbingizdan meni toshbo'ron qilishlaringizdan panoh so'radim. Agar menga iymon keltirmasangiz, u holda mendan chetlaningiz. Bas u Parvardigoriga ular jinoyatchi qavmdir deb duo qildi. Bas Musoga vahiy bo'ldiki, bandalarim Isroil avlodi bilan birga tunda yo'lga chiqqan. Albatta sizlarning izingizga tushilur, ortingizdan Fir'avn ta'qib qilur. Dengizni sokin qo'yavergin. Ular g'arq qilinuvchi qo'shindir. Ular qanchadan qancha bog'larni chashmalarni ekinzorlarni va so'lim joylarni qoldirib g'arq bo'lib ketdilar yana qanchadan qancha o'zlari bahramand bo'lgan ne'matlarni qoldirib ketdilar mana shunday biz u ne'matlarni boshqa qavmga meros qilib berdik bas ularga osmon ham yer ham aza tutib yig'lagani yo'q va ularga tavba qilish uchun muhlat ham berilmadi darhaqiqat biz isroil avlodiga xor qiluvchi azobdan najot berdik fir'avndan u haqiqatan mutakabbir va haddan oshuvchilardan edi Dar haqiqat biz ularni isroil avlodini bilgan holimizda olamlardan odamlar ichidan tanlagan edik yana ularga mo'jizalardan zamirida aniq sinov borlarini ato etdik albatta ana ular aytadilar o'lim faqat birinchi o'limimizdir va bizlar qayta tiriluvchi emasmiz bas agar oxirat bor degan so'zlaringizda rostgo'y bo'lsangiz ota bobolarimizni qayta tiriltirib keltiringizchi derlar ular kuch quvvatda yaxshiroqmi yoki tubba qavmi va ulardan avvalgi kishilarmi biz ularni halok qildik chunki ular jinoyatchi edilar biz osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni o'ynab behuda yaratganimiz yo'q biz ularni faqat haqiqat jiddiyat bilan yaratganmiz lekin ularning aksariyati buning hikmatini bilmaydilar ajrim kuni qiyomat kuni barchalarining hisob kitob vaqtidir u kunda do'st do'stga biror narsada asqotmas va ularga yordam ham berilmas illo Alloh rahmat qilgan kishilargagina yordam berilur albatta uning o'zi aziz qudratli va rahim rahimlidir albatta do'zaxdagi zaqqum daraxti gunohkorning taomidir u qorinlarda yog'dek qaynar qaynoq suvning qaynashidek farishtalar uni gunohkorni ushlab do'zaxning o'rtasiga sudrab olib boringiz so'ngra boshidan qaynoq suv azobidan quyingiz derlar unga masxara sifatida mana bu azobni totib ko'rgin dar haqiqat sen aziz va mukarramdirsan darvoqe bu azob sizlar shubha qilib yurgan narsangizdir deyiladi albatta taqvoli zotlar u kunda osoyishta joyda bog'lar va chashmalar ustida bo'lurlar ular bir birlariga yuzma yuz bo'lgan holda qalin va yupqa shoyidan liboslar kiyurlar mana shunday yana biz ularga oppoq yuzli katta va chiroyli ko'zli hur qizlarni juft qilib berurmiz ular u joyda xotirjam bo'lgan hollarida har turli mevani chorlaganlar ular jannatda birinchi dunyodagi o'limdan boshqa o'limni totmaslar Alloh ularni do'zax azobidan saqlagandir bu parvardigoringiz tomonidan bo'lmish fazldir mana shu ulkan yutuqdir bas ey muhammad darhaqiqat eslatma olishlari uchun biz bu qur'onni sizning tilingiz bilan oson yengil qilib qo'ydik bas endi siz kofirlar holi ne kechishiga ko'z tuting ular ham albatta sizning halokatingizga ko'z tutuvchidirlar Josiya surasi makkada nozil qilingan 37 oyatdan iborat josiya tiz cho'kib o'tiruvchi degan ma'noni bildiradi suraning 28 oyatida qiyomat kuni har bir ummat o'z taqdiri nima bo'lishini kutib tiz cho'kkan holda o'tirishlari tasvirlangan shu sababli suraga mazkur nom berilgan surada isroil avlodining allohga nisbatan itoatsizlik va noshukurchiliklari umuman insonning dunyo boyligiga ortiqcha mehr qo'yishi va baxillik qilishi mudhish oqibatlarga olib kelishi haqida tanbeh berilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ha mim bu qur'on qudratli va hikmatli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir haqiqatan osmonlar va yerda mu'minlar uchun Allohning borligi va yagonaligiga dalolat qiladigan alomatlar bor yana sizlarning yaratilishingizda va Alloh yer yuziga tarqatib yuborgan jonivorlarda ham qat'iy ishonadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Yana kecha va kunduzning almashib turishida va Alloh osmondan yog'dirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan rizq yomg'irda hamda shamollarning yo'naltirilishida aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir ey muhammad bular Allohning oyatlari bo'lib ularni sizga haqqoniylik bilan tilovat qilib bermoqdamiz bas ular makka kofirlari Alloh va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga iymon keltirmoqdalar o'zi har qanday bo'xtonchi va gunohkorning holiga voy u o'ziga tilovat qilinayotgan Alloh oyatlarini eshitar so'ngra go'yo ularni eshitmagandek kibrlangan holda o'z kufrida davom etar bas ey muhammad unga alamli azob xushxabarini bering qachon u oyatlarimizdan biror narsani bilib olsa uni masxara qilur ana o'shalarga qiyomatda xor qiluvchi azob bordir ularning ortida jahannam bor topgani boylik va farzandlari ham Allohni qo'yib tutgan do'stlari ham ularga biron narsada asqotmas. Ularga ulkan azob bordir. Ushbu Qur'on hidoyatdir. Parvardigorlarining oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar uchun esa alamli uqubat azobi bordir. Alloh amri bilan kemalarning suzishi hamda u kemalarda uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishlaringiz uchun sizlarga dengizni bo'yin sundirib qo'ygan zotdir u o'z tomonidan sizlarga osmonlardagi va yerdagi barcha narsalarni bo'yin sundirdi albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir ey muhammad iymon keltirgan kishilarga ayting ular Alloh kunlari qiyomatdan umid qilmaydigan kimsalarni kechirib yuboraversinlar shunda u sabrli kishilarni qilgan ishlari kechirishlari sababli mukofotlagay kimki yaxshilik qilsa bas o'zi uchundir kimki yomonlik qilsa bas o'z zararigadir so'ngra rabbingiz huzuriga qaytarilursiz darhaqiqat biz isroil avlodiga kitob tavrot hikmat va payg'ambarlik ato etdik va ularni pokiza narsalardan rizqlantirdik hamda ularni o'z zamonasidagi olamlardan afzal qildik yana ularga dini ishning hujjatlarini ato etdik bas ular ilm hujjat kelganidan so'nggina o'zaro adovat sababli ixtilof qildilar albatta Rabbingiz qiyomat kuni o'rtalarida ixtilof qilgan narsalari haqida hukm qilur so'ngra ey Muhammad biz sizni diniy ishdan iborat shariat uzra barqaror qildik Va siz o'shanga ergashing va bilmaydigan kimsalarning havoiy fikrlariga ergashmang chunki ular sizdan Alloh tomonidan bo'lmiş biror narsani azobni qaytara olmaslar albatta zolimlar bir-birlariga do'stdirlar Alloh esa taqvodorlarning do'stidir ushbu oyatlar odamlar uchun dil ko'zgularidir va aniq ishonadigan kishilar uchun hidoyat va rahmat manbaidir balki kufr va boshqa gunohlarni kasb etganlar o'zlarini iymon keltirib solih amallarni qilgan zotlar bilan teng qilishimizni va hayotlari ham mamotlari ham barobar deb o'ylagandirlar qanday ham yomon nohaq hukm qilurlar Alloh osmonlar va yerni haq hikmat bilan yaratdi va barcha jon qiyomat kuni nohaqlik qilinmagan hollarida o'zlari qilgan amallariga yarasha jazolanurlar ey muhammad havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni azaldan gumroh bo'lishini bilgan holda adashtirib, quloq va qalbini muhrlab, ko'ziga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rdingizmi? Bas uni Alloh adashtirganidan so'ng kim hidoyat qila olur? Axir bundan eslatma olmaysizlarmi? ular qiyomatni inkor etuvchilar hayot faqat shu dunyodagi hayotimizdir birimiz o'lib birimiz yashab yuraveramiz bizlarni Alloh emas balki faqat zamon o'tishigina o'ldiradi dedilar holbuki ularda bu to'g'rida biror bilim hujjat yo'qdir ular faqat o'zlaricha gumon qilurlar xolos qachon ularga qayta tirilish nimaligini bayon etuvchi holida oyatlarimiz tilovat qilinsa ularning bizga qarshi hujjatlari faqat agar rostgo'y bo'lsangiz ota bobolarimizni tiriltirib keltiringchi deyishlarigina bo'lur ayting Alloh sizlarga hayot berur, so'ngra ajallaringiz yetgach o'ldirur, so'ngra sizlarni hech shubhasiz keladigan qiyomat kuniga to'plar. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaslar. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'ladigan kuni ana o'sha kunda buzg'unchilar ziyon torturlar u kunda barcha ummatni dahshat va iztirobdan tiz cho'kkan holda ko'rasiz har bir ummat o'z nomai amoliga chaqirilib so'ngra ularga deyilur bugun qilib o'tgan amallaringiz natijasi bilan taqdirlanursiz mana bu yozug'imiz nomai amolingiz sizlarga haqiqatni ayttur darhaqiqat biz sizlarning qilib yurgan amallaringizni ushbu nomai amolga ko'chirib yurar edik bas iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa ularni Parvardigor o'z rahmati jannatiga daxil qilur. Bu aniq yutuqning o'zidir. Endi kofir bo'lgan kimsalarga kelsak, ularga aytilur: Axir dunyoda bo'lgan vaqtingizda sizlarga mening oyatlarim tilovat qilingan emasmidi bas sizlar kibrlandingiz va jinoyatchi qavm bo'ldingiz qachonki sizlarga darhaqiqat Allohning va'dasi rostdir qiyomat shubhasiz keluvchidir deilsa sizlar biz qiyomat nima ekanini bilmaymiz faqat gumon qilamiz xolos biz qiyomat bo'lishiga aniq ishonuvchi emasmiz dedingiz mana endi ularga qilib o'tgan yomonliklari fosh bo'ldi va o'zlari masxara qilib yurgan azoblari ularni o'rab oldi ularga deyiladi sizlar mana shu kuningizdagi uchrashuvni unutganingizdek biz ham bugun sizlarni unutgaymiz sizlarning joyingiz do'zaxdir va sizlar uchun azobdan qutqaruvchi yordamchilar ham yo'qdir bunga sabab sizlar Allohning oyatlarini masxara qilib olgan edingiz va sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ygan edi bas ular bugun undan do'zaxdan chiqarilmas va ulardan yaxshi amallarga qaytishga ham imkoniyat berilmas bas osmonlarning Rabbi yerning Rabbi butun olamlarning Rabbi bo'lmuş Allohga hamd. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudratli va hikmatli zot.